na koje imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred pautaldaring.com Soba put vjernika ovo mjesto na Allahovoj zemlji gdje je da se Allah Đelešanu obožava i zasigurno ako budemo iskreno tražili i iskreno to je bili Allah Đelešanu će to, to će nam omogućiti i neće nam uskratiti to. Neće nam to uskratiti. Jer Allah uzvišeni pomaže onoga ko se radi njega trudi i ko radi njega se žrtvuje a neće pomoći onoga ko prodaje njegovu vjeru i ko ostavlja Allaha Đelešanuhu da bi se udvorio i dodvorio onima koji su Allahu i Đelešanu neprijatelji. باسمك ينادوني كاني ملكت الدنيا ولا أراضيها دايم علي ما يا وردة بعيون Zbog trenutnog stanja mudro je učiniti ovaj korak ili onaj korak, iako se zna, iako se zna da šarijat Allaha nije takav. Međutim, većina koja je oko insana, počne ga ubeđivati, nagovarati, tražiti od njega, vršiti pritisak na njemu, da on prihvati određene, određene stvari, kako bi bio u tom njihovom dženatu i kako bi njih zadovoljio, a oni su složni na tome. عيوني وهو يعتراف الدنيا وما فيها من دونكم شسوان وأنتم تخلوني الدنيا بوجودكم زاد stepen kod Allaha time što ćemo imati mase koje će govoriti ova je mašala previše je dobar. Jer se mjesto kod Allaha ta se deređa ne mijenja zbog mnoštva onih koji te hvale ili kude. Naprotiv, ti znaš kakav si kod gospodara Azzavadjel. Zato nemaš potrebu, nemaš potrebu cijenjeni brate, niti nija, ni bilo ko od vjernika da zbog te mase koja će govoriti pozitivno ili negativno o nama da skrećemo sa pravog puta. Ispod ili iznad njega. Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. Ali ako govorim istinu, pa to isprovocira čitavu zemaljsku kuglu. Jel to znači da dava ne valja? Jel to znači da davu treba promijeniti? je eldir, ustani i opomini. I ne prigovaraj držeći da je mnogo.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 Njegovo nastojanje da svakog vjernika odvrati od pravoga puta, od obožavanja Allaha i slijedjenja Rasula sallallahu alaihi jeste ono na čemu danočno ustrajava i stalno traži načina kako da insana, vjernika, odgoji od njegova dina ili kako da oslabi njegov iman ili kako da pokvari njegova djela pa da tako insana oslabi i da on <clears throat> sa svojom vjerom se spusti i postane lahak plijen za njegove nevjerničke ideje i ono što želi učiniti sa svakim Allahom robom a to je da ga uzme iz robovanja Allahu te Kvetala i da ga učini svojim robom kako bi ga odveo u vatru džehennemsku. Imajući ovo na umu, svakako da vjernik razumije mnogobrojne kuranske ajete u kojima Allah Tebare ukazuje da je šeitan lanetullahi a aduvum mubin otvoreni neprijatelj insan, neprijatelj koji ne zna da stane ne možeš ga pobijediti, pa da kažeš ja sam završio, ja sam ga ubio, pobijedio sam ga i sad sam slobodan i siguran od njega. Naprotiv, koliko god da se čovjek trudi i bori i koliko god da ima dobrih djela i jakina i imana, nikada nije siguran od spletke prokletnika i nije siguran od toga pa da kaže E, ja više ne moram njega da se toliko čuvam i bojim, ja sam uspio, ja sam ga pobjedio. Zato pod ovo potpada svaka kategorija vjernika, od onih najslabijih do onih koji imaju najveća zvanja i školske naobrazbe. Jer prokletnik, a alaih, stano insanu traži onu slabu tašku koja je u njemu. Kao što kaže Ibn kajim rahmehullahu ta'ala, on šeta kola kroz čovjekovo tijelo poput krvi i stalno prati šta je to gdje taj insan, taj vjernik najslabiji, pa mu prilazi sa te strane. Tamo gdje je najtanji, tu ga napada i tu dobiva, dobija svoje pojene u borbi protiv njega. Jedna od jedna od vrati na kojima prokletnik kuca mnogim ljudima i uspjeva mu da na mnoga ta vrata upravo prođe i prodre i napravi fesad kod vjernika jeste stanje cijenjena moje braćo kada čovjek se nađe u mnoštvu onih koji od njega zahtijevaju da u određenim stvarima popusti da se u određenim stvarima odvoji malo od vjere Allaha te bareka da progleda kako bismo rekli kroz prste jel šerijatu pa da se malo izdvoji s nadom da će se opet vratiti on šerijatu ali zbog trenutnog stanja mudro je učiniti ovaj korak ili onaj korak iako se zna iako se zna da šarijat Allaha Đelešanu nije takav. Međutim, većina koja je oko insana počne ga ubeđivati, nagovarati, tražiti od njega, vršiti pritisak na njemu, da on prihvati određene, određene stvari kako bi bio u tom njihovom dženatu i kako bi njih zadovoljio, a oni su složni na tome. I nema sumnje da je ovo jedan od načina preko kojih mnogi, vjernici, a pogotovo oni koji imaju neke odgovornosti u određenim džematima muslimana, da je ovo jedan od načina preko kojeg Iblis prokleti puno toga uspjeva da učini naško, nanoseći tako štetu muslimanima u cijelini i pojedincu koji je u određenoj prilici našao. Allah te barake ta'ala upozora u svojoj plemenitoj knjizi kada šalje svog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam šalje ga sa jasnom knjigom Kur'anom časnim koji mu direktno dolazi preko meleka Džibrila od Allaha te barake ta'ala poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je najbolji među sva stvorenja Allaha Đalešanu sa najjačim jepinom i sa najvećom zahvalom Allahu Đelešanu i sa najispravnijom i boljom vjerom. Međutim, šalje ga neukom svijetu. Pa mu naređuje i upozorava ga da se pripazi, da se pripazi onoga što će mu dolaziti od ljudi koji će od njega sve i svašta tražiti kako bi odustao od sprovođenja onoga što mu Allah Đelešanu naređuje. U tom smislu Allah te barek vetala u suratul Maide kaže, nestezbillah, fahkum bejnehum bima enzel Allah. I ti sudi među njima po onome što ti Allah djelašanuhum objavljuje. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ I nemoj slijediti njihove protive nakon što, su ti došla, nakon što ti je došla istina. To jeste sudio Muhammede među njima po onome što ti Allah objavljuje. To jeste po Kur'anu i po sunnetu. Prema svakome od njih tvoj odnos je odnos Kur'ana i sunneta. Po pravdi Kur'ana i sunneta. Po zahtjevu Allaha Đerle Šanuhu, po tome im sudi. Niti po rodbinskim vezama, niti po tazbinskim vezama, niti po poslovnim bliskostima i tako dalje i tako dalje. Naprotiv, svima radilo se onima koje ne poznaješ ili se radilo onima koji su ti najpreći kao što su ti djeca, supruge, amiđe, amiđići i tako dalje. Svima sudi po onome što ti Allah Đelešanu objavi. I nemoj se povoditi za njihovim strastima, za njihovim protjerima, nakon što su ti došli, nakon što ti je došla istina Što znači, što se razumije iz ovog ajeta, da će oni zasigurno nastojati da ti nabace svoje prohtjeve, tražit će, tražit će od tebe da, da ti budeš taj koji ćeš im dozvoliti da slijede svoje prohtjeve ili da pak svi prihvatite prohtjeve ovoga ili onoga. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا a mi smo svakome od vas odredili zakon i pravac. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا A da Allah Đalešanu hoće, on bi vas sve učinio jednim umetom. Da Allah Đalešanu hoće, on je u mogućnosti subhanahu wa ta'ala da sve ljudi uči, ljude učini jednim umetom. Da svi ljudi budu vjednici u, u Allaha te barek wa ta'ala. da nema ni fasika, ni monafika, ni kafira, ni mušrika. Već svi da budu vjernici, samo da Allah Đelešanu hoće. Međutim, Allah te barek čini ono što hoće. Allah Đelešanu čini ono što hoće i dao je mogućnost čovjeku da bude rob njemu ili da bude šta? Ili da bude rob drugima mimo Allaha te bareke mimo Allah te bareke wa ta'ala Walakin lijedluvakum fima atakum, ali vas, kaže, Allah Đelešanuhu iskušava u onome što vam daje. Ono što vam daje od blagodati, od mogućnosti da griješite i da budete pokorni, preko svega toga vas Allah te bareke wa ta'ala iskušava. Fastabiku khairat, pa zato nastojte da što više dobra činite. Naravno Allah Trudite se da što više dobro učinite. Zašto? Zato što je dobro razlogom Allahove milosti i Allahove pomoći. Pa onaj koji se trudi u dobročinstvu, takav je u prednosti nad onim koji se manje trudi, a pogotovo nad onim koji se nikako ne trudi. Kad se čovjek trudi u dobročinstvu, takav je, dakle, šta? U prednosti i takav je onaj koga Allah te barek tada podpomaži. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Allahu ćete se želešanu svi vratiti. Kaže Allah uzvišeni, svi ćete se Allahu vratiti, pa će vas On obavijestiti o onome u čemu ste se razilazili. Dakle, povratak je Allah te barek I na kraju će svi, i vjernici i oni koji su im se suprostavljali i tvrdili da ovo na čemu smo je batil, Doći će pred Allaha Đerlešanu pa će Allah uzvišeni obavijestiti sviju o onome u čemu smo se razilazili. A mi svima poručujemo i kažemo hajmo da se vratimo u svemu u čemu se razilazimo Kur'anu i sunnetu praksi poslanika alaihi wasalam i praksi ashaba, tabina, tab tabiina i ulema hdi sunnata džemata. Hajmo da se vratimo tome jer znamo i ubijeđeni smo, imamo sve dokaze da je to ona sušta istina u kojoj nije bilo greške. Ajmo da se vratimo tome prije nego li se vratimo Allahu Đelešanuhu, pa kada nam On te tada ukaže na istinu, bit će spašeni samo oni koji su bili na istini. Dok tada neće biti popravno za onoga ko se odvojio, istine i koji je zapostavio, zapostavio istinu. Zatim uzvišeni Azza kaže وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ pa im kaže sudi po onome što Allah objavljuje. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ I nemoj ni pošto slijediti njihove strasti. وَحَذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ I dobro se pripazi da te ne odvoje od nečega od onoga, onoga što ti Allah Đelešanu objavljuje. Dobro se pripazi o Muhammede da te ne odvoje ili da te ne stave na fitnu, na kušnju u dijelu onoga što ti Allah Đelešan objavljuje. Subhanallah, upozorenje Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi da se dobro pripazi da ga ljudi koji su oko njega koji je poziva u Allaha da ga ne stave na fitnu, u čemu? U dijelu samo onoga što Allah te varete od dana objave poslaniku sallallahu alaihi To jeste, to baš može značiti i nešto veće, ali može značiti i nešto sasvim malo. To jeste, makar se radilo o jednom propisu Allahova dina, nemoj ni pošto dozvoliti da ih poslušaš pa da se ti za njima povedeš, jer ti si postao da budeš slijeđen a ne da ti slijediš njih i njihove prohtjeve i njihove strasti. Jer ljudi, ljudi, a pogotovo ljudi slabe vjere, slabog znanja šarijatskog, u većini nemaju šta drugo da slijede osim ono što njegov kratki razum svata, ono što njegov nefs hoće, ono što njegova strast želi i on to slijedi. Ako mu se pokoriš u tome, ako ga poslušaš u tome, Skrenut ćeš sa puta Allaha te barek vetala. A Allahu u put, ovaj din, nije došao da slijedi strast nijednog pojedinca, već je došao da on bude taj koji će biti slijeđen. On da bude taj prema kome će se sve strasti i prohtjevi ljudski uskladiti kada su u vjernici. Zato je put mu'mina da svoje prohtjeve, da svoje strasti ukroti u granicama šerijata Allaha I da traži Allahovo zadovoljstvo na tom putu i ulažući truda na tom putu. A ne nipošto da on bude taj koji će za hatar ovoga ili onoga bilo da se radi o jednome ili o hiljadama koji su oko tebe da napustiš i najmanju stvar u Allaha te barek da je da je preskočiš, da zažmuriš, da je ne vidiš, kako bi njima udovolio, a da padneš u srđbu i ljutnju Allaha te bareke, te Zato Allah te bareke dakle upozava poslanik alaih i dobro se pazi <clears throat> da te nastave na kušnju u nečemu od onoga što je Allah Želešanu objavio. Dobro se pasite. To jeste, vodi računa o svakom dakle propisu koji ti dolazi od Allah Da te ljudi ne nagovore i koliko imamo primjera gdje su ljudi tražili od poslanika wasalam, onaj traži ovo, onaj traži ono, razne ustupke, razne ustupke u Allah te barek međutim, Rasul sallallahu alaihi wasallam je bio je pod kod od strane Allaha tabaraka ta'ala, pa je preko svega toga, dakle, prešao i ni, ni u čemu nije posebno, već je prenio, prenio din Allah te barake wa ta'ala. Zatim uzvišeni kaže, fa im tawallahu, pa ako se oni okrenu, dakle kada im ti presudiš po Allahovoj knjizi, kada ti slijediš istinu, pa oni koji ne budu htjeli da, da, to prihvate, oni koji se okrenu, fa ako se oni okrenu od toga, to jeste od toga da te slijede u slijedjenju Allahove Đelešanuhu knjige, fa'alam annama yuridu Allahu an yusibahu bi ba'di dhunubihim. Onda zasigurno znaj da Allah šanuhu hoće da ih kazni zbog njihovih onda znaj da Allah Đelešanu hoće da ih kazni zbog nekih njihovih grijeha koje su počinili. I ovdje, braćo, stoji opasnost, ogromna opasnost. Za one koji su došli do istine, ali traže u svakom slučaju da ili da im popustiš, pa da bude po njihovom, a ne po onome što hoće Allah i poslanik alaihi sallatu wasalam, ili ako to ne prihvatiš, oni se odvojiše, oni odoše i traže fetvu od onih koji će im dati fetvu koja im odgovara njihovim strastima. Traže džemat koji će zadovoljiti njihove protjeve, a ne zadovoljiti Allahu Đelešanu zadovoljstvo. Prijetnje njima da oni koji se okrenu, koji se okrenu od toga da im sudi šerijat Allaha Đelešanuhu, da im sudi Kur'an i Sunnet, da se pokore Kur'anu i sunnetu, okrenu se od toga i traže džemate u kojima može biti pokora i nepokora. U kojima te niko neće pitati zbog čega ti Allahov robe toliko godina u dinu još nisi sproveo tu i tu stvar. Još nisi svoj namaz ustabilio. Ni, nemaš vrsti pet namaza po sebe. Još uvijek se ne čuvaš harama. Još, još uvijek nisi napustio tu stvar, pa tu, već ima džemata, la haula wala u kojima čovjek može iz kafane da dođe i iz njega u kafanu da ode, da mu niko riješne ne, progovori. Da mu niko na, bilo što od grijeha koji čini ne ukaže. I većini danas tako odgovara. Niko nema pravo, oni su nedodirljivi. Može da radi ko što hoće, imam on je plaćen samo to da klanja tu kao imam, da, ka, da tu hudbu drži, kako i drugima odgovara i to je to. Međutim, da je to din u kome u kome svi moraju se počiniti Kur'anu i sunetu Rasula sallallahu alaihi wa u kome će jedni drugima naređivati dobročinstvo i odvraćati od zla i ukazivati na greške i propuste i ispravljati ono što je krivo, takvi džemata je I u takvim džematima obično ljudi oni koji nisu za toga ne mogu dugo dobstanu. Neko vrijeme pa se pokupe i odu. Dosadi i više kaže onaj mu pozorava stalno mi nešto na glavu. A ne vidi sebi tako dalje, tako dalje. Pravda sam po Ako da da, Allaha ono najbolje i najpriče da nađemo, da nađemo opravdanje. Wa inna kathira minan nasi lefasikun, kaže Allah a većina ljudi su <clears throat> fasici, grešnici ili nevjernici, većina ljudi su dakle fasici i nevjernici, većina ljudi, to jeste većina oni koji ne prihvataju sud Allaha Đelešanuhu, oni koji neće da im vodič bude Koran i Sunet, oni koji će to prodati danas, sutra, kad god zatraži od njega njegova skupina, ko, kojoj je on nekakav predvodnik, zato što su oni većina, zato što ga oni financiraju, zato što mu oni obezbeđuju radno mjesto i tako dalje i tako dalje da nas Allah te barek sačuva toga zasigurno to je jedna velika, velika prevara i jedna crna i mračna trgovina sa vjerom Allaha te i onaj ko ne može da se odrekne radnoga mjesta radi Allaha Đelešanu i radi istine koju mu Allah te barek poklonio pa takav ne zaslužuje ni da živi a kamoli da bude nekome nekome vođa imam. Allah te barek ta'ala molim da nas pomogne i sačuva i da nas učvrsti na istini i da ne dozvoli da popustimo i skrenemo sa pravoga puta. Amin. Ja rahme, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa u vremenu Musa, alaihi salatu wasalam, cijenjena moja braćo, bio je jedan čovjek po imenu Bel'am ibn Baura, čovjek kome je Allah tabarek ta'ala dao veliku svoju blagodat. Neki mu pesiri spomeni odama Allah tabarek wa dao da poznaje najveće ime Allaha Đelešanuhu i kada bi on zamolio Allah tabarek wa ta'ala Allah ne bi mu odmah dovu primao. I nije mu dovu vraćao. Međutim, kada je Musa selam došao do naroda ovog Belame, a njegov narod bili su Kenanci, kada je došao sa Beno Israelom blizu ovog naroda, njegov narod kada je vidio mnoštvo Beno Israilaca, došao je ovom Belamu i kaže mu, o Belame, ovaj kaže Musa ibn Imran, došao je sa svojim narodom ogromnim, kaže oni hoće da nas pobiju i da nas oteraju sa naše zemlje. Pa kaže, ti si naš predvodnik i ti si onaj kome Allah Đelešanuhu dovu prihvata i ne odbija. A mi smo, kaže, tvoj narod i sada, kaže, tražimo od tebe da moliš Allaha te barakatara protiv ovog naroda i protiv Musa alaihi salam. Kada su mu rekli Belan začuđen onim što traže od njega kaže teško vama on je Allahov poslanik, pa je Musa i uz njega su, kaže, meleki i vjernici, pa kako ću činiti dovu protiv njih? Pogotovo što ja znam od Allaha Đelešanu ono što znam. To jeste, ja imam od Allaha posebnu blagodat koju mi je dao. I ja znam za tu blagodat. To jest da mi se dova nikada ne, ne vraća. Međutim, kaže, njegov narod je bio uporan u tome. Uporan je bio u tome i nije popuštao i tražio je od njega samo da to učini i nema druge. Tako da je on popustio i na kraju prihvatio njihov zahtjev. Njihov zahtjev. Nakon što je dakle pao u fitnu i što je prihvatio ono što oni od njega traže, uputio se, kaže, na brdo u svanju. Brdo sa kojega je jasno mogao da vidi, dakle, šatore Beno Israela, gdje su bili smešteni i među njima bio Musa alaihi salatu Kada se popeo na to brdo i ugledao logor Musa alaihi salam Izraelčana, počeo je, kaže, učiti dovu protiv njih. Međutim, kada god bi htio činiti dovu da ih zadesi neko zlo, već da, da zadesi zlo Beno Israili, Musa Allah Đelešanuhu bi učinio da njegov jezik izgovara te riječi protiv svoga naroda. A kada god bi htio da zatraži od Allaha da pomogne i da da neki hajr njegovom narodu, njegov jezik bi izgovarao to na način da bi to činio, da, da čini dovu, dakle za Beno Israilu. Kada, su, kada je njegov narod čuo kako dobu čini, obrati mu se riječima, kaže, jesi li ti svjestan o Belame šta činiš? Jesi li ti svjestan šta govoriš? Ti umjesto da činiš dovu protiv njih, ti činiš dovu protiv, kaže, nas, protiv svoga naroda. Pa je on na to rekao, ja, kaže, tu ništa ne mogu. Ja tu ništa ne mogu. To jeste, ja neću to, međutim, moj jezik to izgovara. Jer Allah te barek čini što hoće. Kun fe je kun, budi ono bude. I onaj jezik, i Allah Želešanu mu dao blagodat, da se njegova doba prima. Međutim, Allah uzvišeni, šta? Nije dao garanciju da će njegov jezik stalno činiti ispravne dobe. Pa je tako njegov jezik ovu dobu, kada je činio da svoj narod, ona je išla Beno Israila, ali je bila primljena i dalje. Međutim, pogledajte cijena moja braćo, kada čovjek skrene sa pravoga puta, kada padne u zavodu, kako ne zna da stane i da se vrati, već ide dalje i dalje dok ne bude u potpunosti uništen. Kada je došao do ovoga, kaže im, sada sam izgubio i ovaj i onaj svijet. I ostalo, ostalo mi je još samo da upotrebim varku i lukavstvo. Shvatio je on. Kada nije mogao da dobi ono što je htio, on je shvatio da je propao. I da je izgubio i dunjalu i Jer je on bio počašćen među sve druge posebnim darom, a on je to pogazio i odbacio i došao je Sljedeći strast svoga naroda došao do tog stepena da dovi protiv Musa alaihi salatu wasalam i protiv njegovih stepenika. Pa im kaže Belam, zato ću vam kaže predložiti sljedeću varku. Nagizajte kaže vaše žene i dajte im trgovačke robe, pa i onda pošaljite u izraelski logo da prodaju navodno tu robu. Ali Recite im da se bilo koja od njih poda u koliko je tjedne neki Izraelčanin. Jer ćete ih pobijediti ako samo jedan od njih učini blud. Pogledajte onaj koji je bio posebno, posebno počašćen od Allaha te i robova Allahu Đelešanuhu toliko godina kada je pao u fitnu zbog pritiska njegovog naroda koji je od njega to tražio, pogledajte šta se dešava sada sada prelazi u skro sasvim, drugu stranu i traži način kako da prevari i ubaci pesad među, među narod Musa i salatu Pa i podučava dakle ovom šeitanskom poslu, a to je da svoje žene nagizdaju i pošalju sa narodom trgovačkom robom među njihove šatore da prodaju. Ali savjetuje ako se ako se neka svidi nekom izrečeninu, neka mu se dopusti. Jer kaže, ako se to desi, ako dođe do, do bluda, gotovo je pobjedili ste ih. <clears throat> Oni, kaže, tako i urade, pa njihove žene uđu, kaže, u logore izraelčana i kaže, jedan od tih, jedna, kaže, od tih uh, e, kenaninki neće pored jednog uh, jednog pelikana od njih, kada je ugledao, kaže, ono mu se dopade, pa on ustane, uze za ruku i ode sa njom da Musa alaihi salatu wasalam te mu reče ja mislim da ćeš ti meni reći da mi je ova haram i da joj ne smijem se približiti. Musa mu na to odgovori da ona ti je svakako haram. A on na to reče Musa alaihi tako mi Allaha ovome te neću poslušati. Zatim je, kaže, uveo u svoj šator i počeo činiti blud sa subhanahu wa ta'ala pošalje na Benu Israil. U tom momentu Fensah ibn Elezar ibn Harun, koga je Musa odredio za glavnog među njima, bio je, kaže, odsuda Kada se on vratio, koga je već harada među njima, tada mu je rečeno šta se dogodilo, do jeste da je taj određeni izraelčanin počinio blud sa ovom ženom. Pa je, kaže, on požurio, kaže, ka tom njegovom šatoru, noseći svoje železno koplje i kada je ušao u šator, našao je, kako čine blud. Pa ih je oboje probao sa tim kopljem i podigao ih, noseći ih između šatora, govorio je Allahu moj, ovako mi postupamo sa onim ko tebi, koje tebi ne posluša. Zatim je, kaže, nakon toga njegova doba primljena i koga je, koga je prestala, nakon što je od kuge stradalo 70.000 70.000 <coughs> pripadnika Benom Israila. O ovom brećo Bel'amu Ibn Bauri Allah te bareke tada objavio u svojoj plemenitoj knjizi sljedeće ajde. Nestezbila وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Kaže, i kaže im vijest o onome kome smo mi naše dokaze dali. fa ansalafa minha pa se kaže on od njih udalio wattabahu shaytan pa ga šeitan sustigao fa kana min al pa je u zabudu dakle Allah dželešanhu u ovom ajetu dakle njega spominje i njegov slučaj slučaj onoga kome Allah toliko dobro bio dao a on to šta on to sve odbacio sve to pogazio prihvatio žele svoga naroda, pa tako propao i šeitan ga sustigao i u zabludu je pao. Zatim uzvišeni kaže وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَاهُ بِهَا A da smo mi htjeli, mi smo ga mogli sa, sa tom blagodati koju, koju smo mu dali, mi smo ga mogli uzvisiti وَلَكِنَّهُ <clears throat> أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ Međutim, kaže, on se priklonio dunjalučkom, ovom, kaže, svijetu, jel? Ovom svijetu se priklonio وَتَبَا هَوَا I kaže, pošao je, poveo se za svojim, za svojim strastima فَمَتَلُهُ كَمَتَلِ الْكَلْبِ I njegov primjer je poput primjera psa. In tahmin alejhi jelhed. Ako ga, kaže, potjeraš, on isplađena jezuka, jezika dahće, Evo te rukhu jehet, ako ga, kaže, ostaviš, on opet isto dahće, dalike metelul kaumi ladine kerdebu bi ajatina. Takav je primjer naroda koji lažnim smatra naše dokaze, faksusil kasasa la'allahum yatafakkarun. Kaže, pa kazuj kazivanja, kazuj kazivanja, ne bili, kaže, oni, oni razmislili. To jeste ova kazivanja o kojima govori Allah te barek ta'ala, Kazuj im, o Mohamede, ne bi li ljudi došli svijesti i pameti? Ne bi li ljudi uzeli pouku iz onoga što se navodi kao primjer? Kao primjer onoga koji je bio upućen, koji je bio počašćen od Allaha te barek ali je pao na koje iskušenje? Na iskušenje kada većina od tebe traži da popustiš u vjeri, da napustiš put poslanika salama nakon što ti je jasan postao, da napustiš sliđenje Kur'ana, zato što većina ne želi da slijedi Kur'an. Zato što većina hoće i imana i kufra. Hoće i da bude prijatelj sa vjernikom i sa nevjernikom. Hoće većina da ima deset lica. Pa ako mu se god pojavi ispred njega, on samo skine masku i pokaže ono sa čime mu najviše liči što mu odgovara. E zbog toga mi znamo da vjernik ima samo jedno lice koje okreće Allahu te barek koje spušta Allahu te barek na sezdu, s kojim traži Allahu Đelešanu zadovoljstvo, s kojim slijedi Kur'an i Sunet, i to lice pokazuje i strašnome i sranome. i bogatome i, i siromašnome, i onome koji ima vlast i onome koji nema, i onome koji je zadovoljan s time i onome ko to mrzi. Zato što mi robimo Allahu Đelešanu i tražimo Allahu Đelešanu zadovoljstvo u tome i sa time, a ne nikako da sa time želimo da nas masa prihvati, da imamo iza sebe hiljade, milione koji će nas, koji će nas koji će za nama aplaudirati, koji će nam dati počasti, govoriti nam lijepa imena i tako dalje i tako dalje. Mi znamo, mi znamo i nadamo se da imamo i kako imamo mjesto kod Allaha te barek I ne škodi nam ako nas ljudi grde i nazivaju ružnim nego što smo. Kao što znamo da nimalo nam se ne povećava stepen kod Allaha Đelešanu time što ćemo imati mase koje će govoriti ova je mašala previše dobar. Jer se mjesto kod Allaha Đelešanuhu, ta se deređa ne mijenja zbog mnoštva onih koji te hvale ili gude. Naprotiv, ti znaš kakav si kod gospodara Azzavadjel. Zato nemaš potrebu, nemaš potrebu cijenjene brate, niti nija, ni bilo ko od vjernika da zbog te mase koja će govoriti pozitivno ili negativno o nama, da skrećemo sa pravoga puta, ispod ili iznad njega. Zato, cijenjena moja braćo, neka ovo, inša Allah, bude pouka svakome od nas, da se bojimo Allaha i da nastojimo da u situacijama s kojima se svaki od nas manje više susreće, jer, Zato što nekada od nekoga traži cijeli džemat da se promijeni. A od nekoga nekada traži njegova žena i djeca. Od nekoga traži njegovi roditelji i tako dalje i tako dalje. Ali je svako manje više u tom iskušenju. I ako dopustimo, vallahi braćo, od nas na kraju bojim se da neće izaći neki proizvod koje, kojeg ni mi sami ne možemo prepoznati. Jer je to mašina, to je fabrika gdje prolaziš trakama i na, na svakoj stanici sljedeći će od tebe da, da ti doda još nešto i da oduzme još nešto i na kraju ćeš izaći proizvod kako hoće. Ovo čovječanstvo koje u većini danas se pokorava Iblisu prokletom, a ne Allahu Đelešanu. Zato cijena moja braćo, na nama inša Allah da slijedimo Koran i da se bojimo Allaha Đelešanuhu, da učimo ovaj din i da molimo Allaha da nas podrži na istini, da nas sačuva skretanja, bez obzira šta se dešava sa onima oko nas, bez obzira šta se dešava sa većinom, bez obzira šta potraži traži od nas, mi Allaha Đelešanuhu obožavamo na ovom mjestu dok, je, dok nam je to dozvoljeno i dok ne možemo. Kada nam zabrane, promijenit ćemo, inša Allahu mjesto boravka, naći ćemo mjesto na Allahovoj zemlji gdje je dozvoljeno da se Allah Đelešanu obožava i zasigurno ako budemo iskreno tražili, iskreno to je bili, Allah Đelešanu će nam to, to će nam omogućiti i neće nam uskratiti to. Neće nam to uskratiti. Jer Allah uzvišeni pomaže onoga ko se radi njega trudi i ko radi njega se žrtvuje, a neće pomoći onoga ko prodaje njegovu vjeru i ko postavlja Allah Đelešanu da bi se udvorio i dodvorio onima koji su Allahu Đelešanom neprijatelji. Allah te barek tada volim da pomogne islam muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, da pomogne braću koja se boje, da riječ Allaha Đelešanom bude gornja, ali te vedi taj donja. Allaha Đelešanom molim da pomogne muslimane koji su bavili na redite iskušenja, da pomogne muslimane i muslimanke koji su po zatvora tabavita. Allah uzvješeno molim da im sačuva din, da im sačuva iskušenja koja ne mogu podijeti. Allah Đelešanom molim da ga oslobodi i vrati svojim porodicama. Allah uzvišeno moli da braću muđahide učvrste na njegovom putu, da im sastavi zbije, da ih sastavi i sjedini na jednoj riječi zajedničkoj svima La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah te barek od tada moli da ih pomogne na svakom mjestu, da ih pomogne protiv Allahovog neprijatelja i naših neprijatelja. Allah te našanu molim da zemlje muslimana učini kaborima onima koji su izašli da se bore protiv Allahova dina. Allah te našanu molim da i islama uzdigne visoko, makar ne medijicima i mušicima to bilo vrsto. Allah Đelešanu molim da nas iskoristi pomoć svome dinu, da nas pomogne da budemo oni koji će nositi ispravno ovaj din i koji će ga drugima prenositi ispravno onako kako su ga naučili s Korana i Sunata sallallahu alaihi sallam. Allah Đelešanu moli da nas sačuva sretan sa ovoga puta. Allah Đelešanu molim da nam pokrije naše mahani i nedostatke i da nas očisti od grijeha i da nas sastavi Na sudnjem danu sa najboljim njegovim stvorenjima od njegovih poslanika, vjerovjesnika, šehida i dobrih, dobrih rokova. Amin. Ja rahmetim. ببطنها ببطنها في ظلمة الأحشاء غير وحفيدنا المستعجل ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولين slabosti vezane za stanje islama i muslimana još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas kom Soba put, vjer, soba put, vjerni. imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernik Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernik